Je Tu m'as regardé, jette mes diamants. Ça va être trop fauché pour que je devienne ton amant. Fils de tout c'est déjà, beaucoup sont morts salement. Retenant la haine, on pense à grippe pas. Jeans, flèche, grippe pas. Tu m'as bien regardé, jette mes diamants t'es trop fauché pour que je devienne ton amant Mais tu sais déjà beaucoup sont mortellement. Quand on a la haine on pense à good pas une flèche Gut pas une flèche Si tu veux du neuf tu million. en as Tu peux ta de la moule à ta bible en bas On dirait un bon mais à il On les fait courir on joue pas à chat Fais la malade j'ai mis sa chatte suis là pour les piquer, je suis comme une écharpe. Je vais chez lui, vite, je fais des achats. Anton, Guerilla, il me faut un chat. Les polémiques, c'est d'un projet pour stopper les polémiques. C'est pour les fesses, c'est pour les cris, c'est pour les pop Il est dans mes Maquiller et sapée, mais elle sait pas faire le ménage. Mena. Toi tu sais te toi tu sais te maquiller et te mais elle sait pas faire le ménage. Get mes diamants. Ça t'es trop fauché pour que je devienne ton amant. Bébé, tu sais déjà. Beaucoup sont morts salement. Retenant la haine, En pense à grippe pas. ne flèche, grippe pas. J'en bien regardé. Get mes diamants. Ça t'es trop fauché pour que je devienne ton amant. Bébé, tu sais Beaucoup sont morts salement. Retenons la haine, on pense à grippe pas Qu'une flèche, grippe pas Tu m'as bien gagé, guette mes diamants. T'as peut-être reproché pour que je devienne ton amant. Mais ce que tu sais déjà, beaucoup sont morts salement. a la haine, on pense à grippe pas Qu'une flèche, grippe pas Qu'une flèche. I'm J'ai un ice.